خب بسم الله الرحمن الرحیم ما مشترک خوندیم عام خوندیم الان رسیدیم به خاص کلمه از جهت وضعش برای معنا یا برای معانی متعددی وضع شده یا عام هست که تمام افرادش رو شامل میشه یا خاص هست یا چه هست خاص هست آه، اللفظ الخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد لفظ خاص لفظی است که وضع شده برای دلالت کردن بر یک معنا به سبیل انفراد به سبیل چی؟ به سبیل بدل نه مانند مشترک یا به این معنا دلالت میکرد یا به اون معنا مشترک ولی این نه بر یک معنا دلالت میکنه بر سبیل انفراد مثل خالد و محمد مانند کلمه خالد و محمد که اینا خاص شخصی هستند که اینا خاص چه هستند؟ شخصی هستند خالد موقعی که میگیم دلالت بر کی میکنه؟ برمون خالد و رجل و فرس اینا هم آه، خاص نوعی هستند رجل نوع فرس اینا اصطلاحات منطقی هستند میگن جنس و نوع و فصل ها جنس و نوع و مثلا حیوان جنسه بعد زیر مجموعش قرار میگیره انسان و فلان و فلان و فلان اون چیزی که سبب میشه انسان از چیز دیگه تمایز بده بهش میگن فصل اون مثل ناطق بودن مثل چی؟ ناطق بودن یک کمی باید برید این منطق و اصطلاحات شو هم مروری بکنید خلاصه میگه و اسماء الاعداد اسمهای عددها جز خاص قرار میگیرند اثنين ثلاثة مئات الف قوم رحت انسان انسان البته از خاص جنسی هست میتونه نوعی هم باشه چون ما جنس قریب و جنس بعید داریم جنس قریب میتونه خودش یه نوعی باشه فصل علم وجه خلاصه مثال های بود که آورده بود و در کتب دیگر مفصل بحث میشه خب وقد جعل لفظ الموضوع لذات فردیه شائعه مثل رجل گاهی قرار داده میشه لفظی که وضع شده برای ذات فردی که شایع هست مانند رجل مانند چی؟ رجل او نوع یا نوعی مانند انسان من قبیل الخاص میگه این خاص نوعی مانند رجل یا جنسی مانند انسان من قبیل الخاص از قبیل چی قرار میگیرند؟ خاص قرار میگیرند گرچه افراد بر افراد متفاوتی دلالت میکنند اما از چه زاویه اینا جزو خاص قرار گرفتن به نظر الى الحقیقت المجردت التي وضع لها اللفظ با نگاه کردن به حقیقتی که این لفظ براش وضع شده برای یک معنا وضع شده لفظ انسان برای یک معنا وضع شده یعنی اون ذاتی که ناطق هست چه هست؟ پس از این زاویه حقیقتش از اون زاویه چیش؟ حقیقت لفظ بله نه به اعتبار واقع و نفس امر فهي واحدة لا تعدد فيها پس از این نظر واحد هست و درش تعددی وجود ندارد و ان دخل تحت مفهومها افراد اگرچه که زیر مفهومش افرادی قرار دارد موقعی که میگیم انسان زیر مفهومش چی قرار داره؟ افراد قرار داره فإن دل اللفظ على التعدد لا من طريق مادته أو حقيقته وإنما من ناحية الواقع ونفس الأمر مثل لفظ السماوات فيكون من قبيل العام اگر لفظ دلالت بر تعدد کرد اما نه از جهت حقیقتش و مادهش بلکه از جهت واقعیت و نفس امر مانند لفظ سماوات اون موقع از قبیل چه هست؟ عام هست وحكم الخاص أنه يدل باتفاق العلماء على معناه الذي وضع له حقيقة على سبيل القطع واليقين حكم خاص جهاز دلالت میکند به اتفاق علما بر همون معنایی که حقیقتا برای اون معنا وضع شده به شکل قطعی و یقینی بر سبیل قطع و یقین بر اون معنا دلالت میکند ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر تا زمانی که قرینه صارفی نباشد که اونو از اون معنایش صرف کند و معنای دیگه اراده باشد پس دلالت بر همون معنایی میکند که حقیقتا براش وضع شده به شکل قطع و یقین تا زمانی که صارفه ای نباشد که اونو از اون معناش چکار کنه صرف کند و معنای دیگه ای اراده باشد مثل لفظ ثلاثه فی قولی تعالی مانند لفظ ثلاثه کلمه ثلاثه به شکل قاطعیت بر سه دلالت میکنه نه کمتر نه بیشتر في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام ولفظ عشرة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين يدل كل من العددين على معناه قطعا هر یکی از دو عدد بر معناش به شکل قطعی دلالت میکند ولا يحتمل زيادة ولا نقصا احتمال نقص و زیادتی درش نیست لأن كل منهما لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر <laughs> چون هر یکی از این دوتا لفظ خاص هست و ممکن نیست حمل کرد اونو بر کمتر یا بیشتر سه بر سه دلالت میکنه نه کمتر نه بیشتر ولا يحتمل زيادة ولا نقصا خب ومثل ذلك لفظ أربعين في حديث في كل أربعين شاة شاة مانند کلمه أربعين در این حدیث در هر چلتا گوسفند یک گوسفند لتقدير نصاب زكاة الغنف برای مشخص کردن نصاب زکات گوسفند از هر تا یک یعنی از ابتدا نصاب ابتداییش از چند شروع میشه این به این معنی نیست که تا هزار تا هم برند از هر تا یک بعدا به هم میخوره ولی نصابش از تا شروع میشه نصابش از چند تا شروع میشه ومثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كل منهما أمر والأمر من الخاص أقيموا وآتوا أمر هستند وأمر هم خاص هست فيدل قطعا على وجوب الصلاة والزكاة فس قطعا بر واجب بودن الصلاة والزكاة دلال ميكولاد مغرين كي قريدي ای وأولو أزول اولو از اون صرف بکنه ومثل قوله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النهي هست النهي هم جزء خاصة يدل على تحريم القتل دلالة قطعية دلالة بر حرام بودن قتل میکنه به شکل لأن صيغة النهي من الخاص أيضا تن نهي هم از خاصه لكن إذا دل دليل على صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي وإرادة معنى, معنى آخر منه فلا تكون دلالته قطعية میگه زمانی که دلیلی دلالت بر این بر صرف بودن لفظ لفظ خاص از معنای حقیقیش بکنه و دلالت بر این بکند که معنای دیگه ای اراده بوده است پس اون موقع دلالتش قطعی نیست و یحمل على ما دل علیه الدلیل و معناش حمل بر همون میشه که دلیل دلالت کند و به اون معنای حمل میشه که دلیل دلالت کنند مثل قولهم قتل القاضی المجرمه کشت قاضی مجرم رو اینجا دلالت قطعی نیست اینجا دلالت قطعی نیست يحمل على أن القاضي حكم بالقتل بر این معنا حمل میشه که قاضی حکم به قتل کرده نه اینکه خودش مستقیما رفته چکار کرده کشته وهو احتمال ناشئ من دلیل میگه این احتمال حملش بر این معنا ناشئ از دلیل هست هو ان مهمت القاضی الحكم دون التنفيذ چرا چون وظیفه قاضی حکم کردن است نه اجرا کردن حکم کردن است نه ومثاله ما تقدم عند الحنفية في تاويل الشات في الحديث السابق بما يعم الشات وقيمتها ومثالش همچنین اون مثالی هست که رد شد در نزد حنفیه در تعویل کردن گوسفند در حدیث قبلی که هم شامل گوسفند میشه و هم شاملش قیمتش که اونجا اومده بود در هر البته اونجا مثال برای چل آورده بود برای لفظ چی آورده بود؟ که لفظ چل خاصه لفظ چل چیه؟ ولی همون مثال برای عام هم برای این که معنای دیگه ای اراده بشه وجود داره درش که حنفیه میگن میتونه شاد و قیمتشو در بر بگیره میتونه ش... گوسفند و چیشو در, در بر بگیره قیمتشو و تأویلهم ساعة تمر او الشعیر في صدقة الفطر بما يعم الساعة وقيمته و همچنین تعویل کردند در زکات دادن بله بله در زکات دادن یک یک بله احناف اینو میگن نه در بحث زکات که اومده بود شما از 40 گوسفند یک گوسفند بدید احناف میگن میتونی گوسفند رو و میتونی پولش رو بدید بله. و همتونی تعویل کردنشان سایی از خورما رو یا سایی از جو رو در صدقه فطر تعویل کردند به آنچه که شامل میشه هم سایی رو و هم قیمتش رو احناف در این زمینه عالی کار کردند جدی میگم باور بفرمایید شما دقیق برید ریز بپندارید با احادیث دیگر با ادله دیگر با اصول میبینید که در این زمینه نظریات قشنگی دادن و هیچ گونه منافاتی با روح شریعت نداره جان شما یک گوسفند مشکلی نداره مشکلی نداره همین چیزی که شما میگید تو پولو بهش میدی با همین پول میتونه بره گوسفند بهتری بخره چرا وقتی شریعت اول گفته بهش بده مگر مگر موقعی که صبر کن باشه اگر سفیه باشه اون سفیه دنبال شیر هم نیست گوسفند هم سر اونی که اون سفیهی که اون سفیهی که نمیتونه پول رو نگه داره گوسفند هم نمیتونه نگه داره نه طرف بده کاری. خب پول میده چه شکاله؟ اگه زکات گوسفند هم بدی میتونه به بدهی بده گوسفند نگاه میداره دولت میتونه بدهیش میده اون اون اگر اگر اینجوری در نظر بگیرید با این ادبیات میشه پول هم بره تو تو خط میتونه پول تو خط بندازه سودشو بعد از مدتی بدهی رو بده پیامبر آورده پیامبر گفته شو یک صد نخوسی یک صد ما علت داریم اینجوری نمیشه یک عزیز من علت اینه که شریعت خدا خیلی از جاها قیمت و جایز دونسته در همین بحث زکات بابا عزیز من من در ما نس داریم در همین قسمت زکات در همین قسمت زکات نس داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه داده پول بدند نس داریم برو بگرد ولی نس اینی که نس داریم دارم به شکل قاطعیت بهت میگم به شکل قاطعیت نه اگه نس داشتن اینجا میامشه احنا کجا قرار نیست اینجا بیاره ببریم جلوتر نه نه نه نس نه نسش ببین نسش در این مورد نیسا در مورد زکاته در مورد زکات چیه؟ در بحث زکات زکات اموال اصلا در مورد زکات منظور اموال تجاری نه در مورد خود زکات گوسفندان که شما ببین اونجا اومده مثلا در بحث شطور شطور میدید یا گوسفند یا به جای گوسفند پول دینار اومده بله دینار اومده لفظ دینار اومده بو خدا احناف در این زمینه آقا حتما نداره برو حدیث رو ببین اگر با اینجا نخورد من هیچی نمیدونم عزیز من احناف در این زمینه فتواشون اتفاقا خوبه شما میتونید فتوا رو نپذیرید ببینید شما میتونید این فتوا رو نپذیرید ولی نمیتونید بیاد متهم کنید مجتهد که نه این دلیل بله بابا من خود ببینید حدیث صحیح داریم در بحث گوسف... در بحث شطور که میاد میگه شطوره آره شطوره ولی در, در عوض میگه میتونید چی بدید خب اینو میتونیم جاها دیگه عام بدیم ما بله، خب. تعمیمش بدیم که نمیده برای جای خاص شریعت که اهدافی داشته خب بریم جلوتر و همچنین تعویل کردنشون سایی از خرما یا جورو در صدقه فطر به چیزی که به آنچه که عام فرا میگیرد هم سارو و هم قیمتش رو کار گروهی از امت رو راحت کردن بابا شما میخوای الان پولا رو بفرستی برای فقیری به اون سمت مثلا گاهی موقع پیش میاد دیگه آراکان مثلا کی گندم تو برد میکنه میبره اونجا میرسونه دیگه اصلا این یک چیز خیلی جزئی بود فلسفه های دیگه خیلی اصلا فواید زیادی و تأویلهم الصاع من تمر في حديث الشات المسرات بما يشمله ويشمل أي عوض يماثل الشيء المتلف وهم تنين تأويلشون صاي از خورمارو در حديث در حدیث شات مسرات به آنچه که شامل سا میشه و شامل هر عوض دیگه ای که مثلش باشه به مانند اون چیزی باشه که تلف شده حالا چه سای خورما باشه چه چیز دیگه ای باشه اینا از فقهشون ببینید از غور کردنشون غور کردنشون در اون روح شریعت اومدن یک سری فتاوایی رو دادن حالا شما میتونید ظاهری هم باشید جدی میگم نه ظاهری تر ببینید فقها در این مورد عزیز من فقها در این مورد مراتب دارن فقیه رو داریم خیلی ظاهریه مثل ابن حزم خدا رحمتش کنه بعدش مثلا امام احمد رحمت الله علیه بعدش همینجوری فقها مراتب دارند یکی رو میبینی خیلی مقاصدی تر و قیاسی تر و استحسانی تر و مصلحت مرسله بیشتر مرسله رو بیشتر در نظر گرفته یکی رو بیشتر میبینی نسگراتر بوده اینا اصلا در خود صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دیدگاهی نداشتند شما برید در رابطه با مسائل فقهی اونجا ببینید دیدگاهی که مثلا ابن عباس داره با دیدگاهی که صحابی دیگه داره با هم متفاوتن دیدگاهی رو که امام ابو حنیفه نومان ثابت داره متفاوته با دیدگاهی که مثلا علمای حجاز دارند اصلا مشهورند همون ابتدا علمای اهل عراق به مدرسه اهل رای و الان هم بعضی ها رو میبینید این دیدگاه بیشتر ترجیح میدن و بعضی دیگر اونو ولی در کل در قسمت معاملات واقعا من دیدگاه های احناف و این تازگی ها یعنی این تازگی ها که مقاصدی تر بودن یعنی بیشتر میپسندن بریم جلوتر تا متهم نشدی به چیزهای دیگر بگو بریم جلوتر انواع الخاص به حسب سیغه انواع خاص بر حسب سیغهش للخاص به حسب سیغتی انواع اربعه خاص بر حسب اون سیغه و لفظش چار نو داره و هی المطلق الامر والامر نه مطلق و مقید و امر و نه پس مطلق مقید امر و نه زیر مجموعه خاصند المطلق ابتداء تعريف المطلق هو لفظ الخاص الذي يدل على فرد شاع ولم يتقيد بصفة من الصفات اینو در قسمت آم آورد فرق آم و مطلق و نکره رو اونجا توضیح داد ما زیاد مفصل هم بحثشو نکردیم به خاطر اینکه جلوتر کتاب بحثو میکرد الان داره مطلق رو توضیح میده لفظ خاصی است که دلالت بر فردی شایع کند مثلا مانند رجل مانند چی؟ رجل لفظ خاصیه ولی رجل بودن شایع شما رجلی اون رجله اون هم چیه؟ رجله ولم يتقيد بصفة من الصفات وإن هم همه ادامه شيء ومقيد نشد نشده با صفتي خاص اگر من بگم رأيت رجلا إن مطلقه اما اگر بگم رأيت رجلا مؤمنا إن با صفتي خاص تشد شد شد مثل رجل وكتاب وطائر وطالب وعربي إنا مطلقا فإنها ألفاظ تدل على فرد شائع في جنسه اینا الفاظی هستند که دلالت بر فردی شایع در جنسشون میکنند کتاب در اون جنس خودش شایع است دون ملاحظه العموم او الشمول بدون ملاحظه بودن عام یا شامل بودن موقعی که ما میگیم کتاب شامل تمام کتاب ها که نمیشه مثل عام و انما المقصود هو الماهیه او الحقیقه بلکه مقصود در مطلق همون حقیقت هست ماهیتش هست دون تقییدها به صفت ما بدون مقید بودن به صفتی بدون مقید بودن به صفتی وحكم المطلق أنه يجري على إطلاقه ما لم يرد ما لم ورد يرد ما لم يرد دليل یدل على التقید حکم مطلق این است که بر مطلق بودنش جریان داره مطلق تا زمانی که وارد نشود دلیلی که دلالت بر مقید بودنش بکنه ما مطلق و حمله بر مطلق بودن میکنیم تا زمانی که دلیلی نیاید و مقیدش نگرداند موقعی که اومده کتاب ما میگیم مطلق کتاب اما اگر اومد صفتی براش و اونو قید کرد اون موقع به همان شکلی که قید شده حملش میکنیم فاذا قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له ان اطلاقه زمانی که دلیلی اومد و مقیدش کرد مطلق رو این دلیل اونو از مطلق بودنش دیگه صرف میکنه مقیدش میکنه مثل قوله تعالی فی کفارت الیمین مانند قول الله متعال در کفاره سوگند او تحریر رقبتین یا آزاد کردن رقبه این مطلقه رقبه چیه؟ مطلقه قیدی براش نیومده يدل لفظ رقبه على اجزاء المؤمنة والكافرة لفظ رقبه دلالت بر جائز بودن رقبه مؤمن و کافر میکنه چون مطلق اومده چون چی اومده؟ مطلق اومده و قوله تعالى في, في تعداد المحرمات من النساء و این قول الله متعال در تعداد اون زنانی که حرام هستند و امهات نسائشون و زنان و مادران زنانتان به شکل مطلق اومده آه يدل على تحریم ام زوجه به مجرد العقد على بنتها این آیه دلالت بر حرام بودن مادر زن میکند مادر زن میکند به مجرد عقدی که با دخترش انسان داشته باشه سواء دخل بها ام لم يدخل برابره که دخولی انجام داده باشه با دخترش یا انجام نداده باشه و قوله تعالی ان تبتغوا باموالکم زن بگیرید و آنها رو طلب کنید با اموالتون یعنی با مهریه دادن زن بگیرید با چه؟ با مهریه دادن يدل على جواز التزوج بأي مهر أو مال قليلا كان أو كثيرا دلالت بر جائز بودن ازدواج میکنه با هر مهریه‌ای یا مالی حالا چه کم باشه چه زیاد باشه و قوله صلی الله علیه وسلم الان این مثاله رو برای مطلق بودن میاره اینا مطلق اومده لا نکاح الا بولی يدل على اشتراط وجود اي واحد من الاولیاء دلالت میکنه بر شرط بودن هر یکی از اولیاء اما اذا دل دلیل على تقييد المطلق اما زمانی که دلیل دلالت کند بر مقید بودن مطلق عمل بالمقید اون موقع به چه عمل کرده میشه؟ بله مثل قوله تعالى ومن بعد وصية يوصى بها أو دين بعد از وصيتي وصیت شده باشد یا بعد از دین میراث تقسیم میشه الوصیت هنا مطلقه وصیت اینجا چی اومده مطلق اومده قیدت بالحدیث الذي لا يجيز زیادت في الوصیه عن الثلث اما این مطلق مقید شده با اون حدیثی که در وصیت میگه نمیتونی بیشتر از یک سوم وصیت کنی نمیتونی بیشتر از یک سوم چکار کنی پس مقید شد اینجا به شکل مطلق گفت هر وصیتی ولی اونجا چیکارش کرد مقیدش کرد <coughs> دو المقید مقید الان توضیح میده تعریف المقید هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقید بصفة من الصفات مقید لفظ خاصی است دلالت بر فرد شایعی میکند که با صفتی از صفات مقید شده که با صفتی از صفات چه شده؟ مقید شده مثل رجل مؤمن مانند رجل مؤمن رجل مطلقه ولی اومد با مؤمن چه شد؟ مقید شد و امرأت عفیفه مقید شد و حکمه انه یعمل به على تعقیده عمل میشه به مقید بر همون تقییدش بر همون چیش؟ یعنی بعد از این که مقید شد ما دیگه نمیایم مطلقا مؤمن آزاد کنیم رجل بلکه رجل مؤمن امرأه عفیفه رقابتون مؤمنه آه؟ ما دلیل, دلیل على الغاء القید البته تا زمانی که دلیلی دلالت بر الغاء قید نکند شما گاهی موقع میبینید یک یک جای مقید هست ولی دلیلی دیگر اومده است و اون قید رو چکار کرده پس به مقید بر مقید بودنش عمل میشه بر مقید به چه عمل میشه؟ بر مقید بودنش عمل میشه تا زمانی که دلیلی دیاد و قید رو الغا نکند فيلغى حينئذ القيد اللاحق به در این صورت اون قید چی میشه ملغا میشه چون دلیلی اومده و چکارش کرده لغوش کرده مثال هو فی کفارت الظهار مثالش در کفاره ظهار فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین ببین شهرین رو مقید کرد من قبل ان یتماسا بازم قید دیگه آورد در کفاره ظهار میاره اگر کسی برده نیافت پس روزه بگیرد دو ماه ولی دو ماه مطلق نه که شخص روز بره روزه بگیره بلکه پی در پی باشند و قبل از هم نزدیک شدن به اون زن باشند اینا پس دو قید رو ذکر کرد چند تا رو؟ وارد صیام مقیدا به تتابع الشهرین وارد شده روزه گرفتن با قید دو ماه پی در پی وبكونه قبل الالتماس والاستمتاع بالزوجة المظاهر منها وهم همچنین با قبل از نزدیکی و قبل از بهره بردن به اون زنی که زهارش کرده است این دو قید رو آورد پس اینجا با این دو قید روزه وارد شده فیعملو به مقیدن به هذین القیدین عمل کرده میشه با این دو قید پس مقید هست با این دو قید و بر همین مقید بودن بهش عمل میشه اگر کسی اومد دو ماه روزه گرفت اما پی در پی نبود پذیرفته نمیشه متوجه شدید؟ یا نزدیکی داشت فلا یجزی او تفریق سیام قبول نمیشه جدایی روزه ولا فیما بعد الاستمتاع به زوجه و بعد استمتاع به زوجه هم پذیرفته نمیشه و مثاله ایزن تحریم الدم المسفوح فی آیه مثالش مثال مقید همچنین این آیه هست در رابطه با حرام بودن دم مسفوح خون ریخته شده الا ان یکون میتتن او دم مسفوحه مگر اینکه مردار باشه یا خون ریخته شده ببینید برای عدم اینجا چی اومد قید مصفوح اومد قید چی اومد قید الدم المحرم به کونه مصفوحا مقید شده خون حرام با به این که مصفوح باشه اما دم الجامد کالکبد و الطحال فلیس بمحرم اما دم جامد مانند کبد و تحال حرام نیست اینا هم خون هستند اما اینا حرام یا اون خونی که ریخته نشده در عروق یا در خود گوشت مونده اون هم حرام نیست و مثاله الغاء القید قول تعالی و مثال القاء قید اگر اینجا حابش نداده بود اینجوری بهش گفته بود و مثال الغاء القید بهتر بود قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن زن دیگه که جز محرمات هست اون ربیبه هست که در دامنتان هست از اون زنانی که به اونا نزدیکی کرده اید یعملو بالقید الثانی اینجا دو قید وجود داره دقت داشته باشید اینجا چند قید وجود داره قید اول فی کم قید بعدی دخلتم بهنه اون ربیبه هایی که در خونه هاتون هستن و اون ربیبه هایی که با مادرشون چکار کرده اید دخول کرده اید بر شما حرامه ولی قید اول الغا میشه قید اول چی میشه؟ به بالقید ثانی به قید دومی عمل میشه چون الغا نشده و هو اشتراط الدخول به زوجتی قید دومی چه هست؟ شرط اینو شرط قرار داده که با زوجه دخول بشه تا دخترش بر اون مرد چی بشه حرام بشه بر این قید عمل میشه ولا يعمل بالقيد الأول أما بقيد أول كفي حجوركم أول عمل نمشه لأنه روعي في ذكره العرف الغالب في أحوال الناس <coughs> چون در ذکر حجوركم عرف غالب در احوال مردم مراعات شده چون ربیبه ها غالبا در خونه, در خونه همراه با مادرشون هستند این قید ذکر شده بدلیل نفی القید ثانی فقط فی فی آیه, فی آیه. چون قید دوم در آیه فقط نفی شده ببینید در ادامه آیه دقت داشته باشید در ادامه آیه فقط قید دوم که دخول باشه نفی میشه میگه اگر شما با زنانتون دخول انجام نداده اید دختر اون زن برای شما حلاله اما نگفت که اگر در خونه هاتون نبوده اند بر شما حلاله چون فقط اومد قید دوم نفی کرد ما میدونیم پس قید اول خودش الغایه قید اول خودش چیه؟ الغای دقت حواستون هست متوجه شدید در ادامه آیه چی میگه میگه فَإِن لم تَكُونُوا دخلتم بهن فلا جُنَاحَ علیکم اگر با زنانتون دخولی انجام نداده اید یعنی یک جا نشده اید اون موقع دختران زنانتون ربیبه بر شما حرام نیست وما كدوم قيد فقط نفی کرد پس قید اول چیه؟ الغای قید اول چیه؟ الغای یعنی يعني في حجوركم الغای ولم يتعرض لنفي القيد الأول قيد أول نفي نكرت وهو كون الربيبة في حجر الزوج قيد أول شي بود بودن ربیبه در خونه زوج افی و رعایتی حجر بودن رو توضیح میده یعنی در خونه بودنش تحت سرپرستی بودنش حمل المطلق على المقید حمل کردن مطلق بر مقید مطلق بر مقید حمل میشه یا نه اذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعی وورد هو نفسه مقیدا فی نفس آخر فله اربعه احوال زمانی که لفظی در نص شرعی مطلق وارد شد و همون لفظ در نفسی دیگر مقید وارد شد در نفسی دیگر چی شد؟ مثلا یک جایی وارد شده بود شما برده آزاد کنید جای دیگر آمده بود شما برده مؤمن آزاد کنید ها؟ فله اربعه احوال میگه این چهار حالت میتونه داشته باشه چند حالت؟ چهار حالت حالا حالتها رو دقت کنید که خیلی مهمند یک اذا کان, اذا موضوع النسین واحدا زمانی که موضوع دو نس یکی بود زمانی که موضوع دو نس به انکان الحکم فيها متحدا والسبب الذي بني عليه متحدا زمانی که حکمی که در اون دو اومده بود یکی بود و سببی که هم اون حکم براش بنا شده بود یکی بود هم سبب یکی بود و هم حکم حمل المطلق على المقید مطلق حمله بر چی میشه؟ بر مقید میشه ای کان المراد من المطلق هو المقید یعنی يعني منظور از مطلق همون چی است مقید است لاتحاد الحكم والسبب بخاطر متحد بودن حكم وسبب مثل قوله تعالى مانند این قول الله متعال حرمت عليكم الميتة والدم حرام شده است بر شما مردار و دم و قوله تعالى او دم مسفوحا یا خون مسفوح السبب في الآيتين واحد سبب در هر دو که سبب حرمت خون شده یکی است و هو الضرر الدم اون ضرر خونه و الحکم ایزا متحد حکم هم است و هو حرمت تناول الدم و اون حرام بودن خوردن خونه فیحمل المطلق على المقید پس حمل می شود مطلق بر مقید پس کدوم خون حرامه مسفوح و یکون الدم المحرم هو المسفوح پس خون حرام همون مسفوحه دون الباقی فی الاروق واللحم والجامد کالکبد والتحال نه خونهای باقی ای که در اروق و در گوشت باقی مونده اند یا اونایی که جامد هستند مانند کبد و تحال و مثال آخر قول تعالی فی التیمم مثال دیگر قول الله متعال در رابطه با تیمم فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم مسح کنید چهرههایتان را و دستهایتان را و قوله سبحانه فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا اگر آب نیافتید پس تیمم کنید با سعید طیب فامسحوا بوجوهكم و ایدیکم منه مسح کنید صورتهایتان را و دستهایتان را السبب واحد في الآيتين سبب يكي وهو إرادة الصلاة وأون چيه؟ إرادة كردن نمازه والحكم واحد أيضا وهو وجوب المسح حكم يكي وجوب مسح فيحمل المطلق على المقيد بس حامل بش مطلق بر مقيد ويكون الواجب استعمال التراب الطاهر لن نجس در نتيجة واجب إنكس كي خاك خاک ها استعمال بشي نا نجس چون هم سبب یکیه و هم حکم دو ان یختلف الحکم و سبب حالت دوم اینه که حکم و سبب با دیگه چه داشته باشند اختلاف داشته باشند فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق اكثر العلماء در این حالت مطلق بر مقید حمل نمیشه به اتفاق اکثر علما لعدم المنافات في الجمع بينهما جمله شما هم اینجوری نوشته به عدم منافات در جمع کردن بین آن دو بل یعمل بالمطلق على اطلاقه فی موضعه بر مطلق به همون مطلق بودنش عمل میشه سر جایش و بالمقید على قیده فی موضعه و بر مقید سر جای خودش عمل میشه با همون قیدی که دارد با همون قیدی که دارد پس در این حالت مطلق بر مقید حمل نمی شود به خاطر اینکه حکم و سبب با هم دیگه چه هستند تفاوت دارن مثل قوله تعالى في حد السرقة ما نند قول الله متعال در حد دزدی والسارق والسارقة فاقتبوا ايديهما دز مذكر ومؤنث دوز دز زن و مرد رو دستانشون رو قطع کنید دست دوز زن و مرد رو قطع کنید و فی الوضو فاغسل وجوهكم و ایدیکم الى المرافق بشوید صورت ها و دست هایتون رو تا مرافق اونجا ایدی مطلق اومده اینجا ایدی تا مرفق مقید اومده ولی اینجا حکم هم فرق داره سبب هم چی؟ دیگه ما نمیاییم اون موقعی که دوز و دست رو قطع کردیم تا مرفق قطعش کنیم که بیایم اون مطلق و حمل بر این مقید کنیم چون اینجا حکم هم فرق داره بر وضو و سبب هم چی؟ لفظ ایدی همه اول مطلقون در اول ایدی چی اومده؟ مطلق اومده و در دومی مقید اومده الى المرافق آه؟ و سبب في الآیتن مختلفون سبب هم در دعا چی میکنه؟ فرق داره السرقت و و صلاتی بعد الحدث در اولی سرقت هست و در دومی چه است اراده کردن نماز بعد از بیوزوی است والحکم مختلف ایضا حکم فرق میکنه فی الاول قطع ید سارق در اولی قطع کردن دست دوزه و فی ثانی غسل الایدی و در دومی چیه شستن دست فلا يحمل المطلق على المقيد پس مطلق بر مقید حمل کرده نمی شود لكن حدثت السنة موضع قطع ید سارق وهو من الرسم اما سنت اومده و تعیین کرده جای قطع دست دوز را که همون مچ باشد پس اینجا در این حالت مطلق حمله بر مقید نمی شود اذا كان موضوع نصين واحدا فمثل الحديث مقيد مشي دست اگر نس یکی باشه آره ولی این دو تا نس سارق و تو اینجا ایدی هم اومده اینجا هم ایدی اومده اگر حکم یکی باشه با اه، سبب بله یکی اون اون اون اونجا بله اینجا این دو تا با هم یکی نیستن سي أن يختلف الحكم ويتحد السبب حكم یکی باشه ولی سبب فرق داشته باشه مثل قولی تعالی فی الوضوء فاغسلوا وجوهكم ويديكم الى المرافق حكم فرق داره وفي التيمم فامسحوا آه، بوجوهكم وأيديكم منه مسح کنید صورتهایتان را و دستانتان را ها اونجا ایدی مقید اومده اینجا مطلق اومده در آیه بعدی السبب متحدون و هو الحدث مع اراده الصلاه هر دوتا چه در تیمم چه در وضو سبب یکیه و اون اراده نمازه زمانی که انسان وضو نداشته باشه همراه با وضوعی بله سبب هر دوتا یکیه چرا اینجا میگه برید وضو بگیرید اونجا بگید تیمم کنید برای برای نماز خوندنه که طرف وضو نداره این کارو بره بکنه آه؟ والحكم مختلف في الآيتين أما حكم مختلف در دعاية وهو غسل الأيدي في الأيدي في الوضوء وأن شستن الدست در وضوء والمسح في التأمم أما در تيمم شستن نيس بلك چيه مسح فلا يحمل المطلق على المقيد اینجا هم مطلق بر مقيد حمل نميشه ما نمیتونیم بگيم در تيمم هم پس تو تا مرفقش انجام بده با توجه به این که در اون آیه وضو اومده الی المرافق درسته سبب همون اراده نمازه ولی حکم فرق میکنه اینجا شستن در وضوع و اونجا مس کردن در چیه در تیمم و علیکم السلام و یعمل بكل منهما على حده بر هر یکی جداگونه عمل میشه در وضوع تا مرفق شستن و در تیمم تا همون جایی که آیه گفت مگر اینکه دلیل دیگه بیاد چیکارش بکنه مقیدش بکنه ولی با این آیه مقید نمیشه الا اذا دل الدلیل على حمل المطلق على المقید مگر زمانی که دلیلی بیاد دلالت بر حمل مطلق بر چی بکنه خب مگر ببینید در این حالت که حکم مختلف باشه و سبب متحد مطلق بر مقید حمل نمیشه مگر دلیلی دلالت بر این بکند که مطلق بر مقید حمل بشه مگر اینکه دلیلی دلالت بر این کند که مطلق بر مقید چه بشه حمل بشه اذ لا تنافی فی الجمع بینهما که در این صورت منافاتی در جمع, در جمع بین آن دو وجود ندارد وحيث لا يحمل أحدهما على الآخر في هذه الحالة وجايك يكي که یکی از اونها بر حمل نشود در این حالت یلجا الى السنة این موقع رجوع به چی میشه پناه به سنت برده میشه پس دقت داشته باشید فلا يحمل المطلق على المقيد مطلق بر مقيد حمل نمی شود و يعمل بكل منهما على حده عمل کرده میشه بر هر یکی از آن دوتا به شکل جداگانه الا اذا دل الدلیل على حمل المطلق على المقيد مگر زمانی که دلیلی دلالت کند بر حمل کردن مطلق بر مقید اذ لا تنافی فی الجمع بینهما زمانی که در جمع بین دو منافاتی نباشد وحيث لا يحمل أحدهما على الآخر في هذه الحالة يلجأ إلى السنة و بگونه که یکی بر دیگری و جایی که یکی بر دیگری نتواند حمل شود یلجأ الى السنه به چه پناه برده میشه به سنت فوجد الحنفيه والشافعيه ان الواجب مسح الايدي الى المرافق حنفیه و شافعی گفتن واجب این است که دستان تا مرفق بسه بشن لحدیث ابن عمر مرفوعن به خاطر حدیث که ابن عمر مرفوعن اون روایت کرده التیمم و ضربتان تیمم دو ضربه هست ضربتون للوجه یک ضربه بزن برای صورت و ضربتون للیدین الى المرفقین و ضربه دیگر برای دو دست تا دو مرفق ورأى المالكية والحنابلة أن الواجب هو مسح الكفين فقط مالكية وحنابلة میگویند كواجب مسح دو کف فقط يعني نيازي نيز در تیمم تا مرفق مسح بشه وخيلها قول الراجح همين قرار دادند لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمار بن ياسر بالتيمم في الوجه والكفين چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمار ابن یاسر رو دستور داد که در تمام وجه و کفن فقط چکار بکنه؟ مسح بکنه مسئله اختلافی است و خیلی های نظر دوم هم ترجیح دادند با توجه به نوع روایاتی که وجود داره چار ان یتحد الحکم و یختلف السبب برعکس زمانی که حکم یکی باشه اما سبب چکار کنه؟ فرق داشته باشه مثل تحریر رقبه فی کفارت الظهار و کفارت القتل الخطأ مانند آزاد کردن برده در کفاره زهار و در کفاره قتل خطا بینو حکم یکیه آزاد کردن برده اما سببا فرق داره در این یکی زهاره و در اون یکی قتله آه؟ اینجا چیکار میکنیم؟ آیا اینجا مطلق بر مقید حمل میشه یا نه؟ بریم جلوتر جوابو میده قال الله تعالى في الأول الله تعالى در رابطه بعمل قفته فتحرير رقبة من قبل ان یتماسا برده آزاد بشه قبل از باهم هم بودن و قال فی الثانیه و در دومی مؤمنه رقبه مؤمنی آزاد بشه أولي مطلقه دومی چيه مقید آية ما أولي رو حمل بر دومی میکنیم یعنی آیا ما حکم میکنیم که کسی قتل خطا کرد باز هم برده مؤمنی رو آزاد بکنه چی؟ کسی که زهار کرد ما بهش بگیم تو برو برده مؤمنی رو آزاد کن چون اونجا مطلق اومده چون اونجا چی اومده؟ برده آزاد کن نه اومده برده مؤمن در حالی که در رابطه با قتل اومده برده چی رو باید آزاد بکنه؟ مؤمنی رو یعنی با قید اومده با قید ایمان اومده با قید چی اومده خب اللفظ الاول مطلق والثاني مقید بوصف الايمان اولی مطلقه و دومی با قید ایمان چیه مقیده والحكم متحد في الآيتين حكم در هر دو آیه کیه آزاد کردن برده است و سبب مختلف اما سبب فرق میکنه فهو في ظهار اراده العوده الى الاستمتاع بالزوجه در رابطه با ظهار حکم اینه که شخص میخواد به زوجه بر بگرده و در قتل سبب چه, سبب چه هست؟ قتل خطه است سببی که باید برده آزاد کنه چیه؟ قتل خطه در اون سبب اینه که شخص میخواد به زنش بر بگرده شخص میخواد به چه بر بگرده؟ خب و هذه سوره مختلف فیها در این حالت چهارم اختلاف درش وجود داره که حکم یکی باشه ولی سببات چه باشن؟ فرق داشته باشه فذهب اکثر الحنفية و اکثر المالكية، الى انه لا يحمل المطلق على المقید اکثر حنفیه و مالکیه گفتند مطلق بر مقید حمل نمیشه بر هر یکی جداگونه عمل میشه بر هر یکی یعنی در زهار طرف برده آزاد میکنه بدون این مؤمن بودن و در قتل مؤمن باشه ويعمل بالمطلق في محله وبالمقيد في موضعه هاري كسر جاش برسر جاش عمل مشي فيجب في كفارة القتل الخطأ اتق رقبة المؤملة در كفاره قتل خطائي آزاد کردن برده مؤمن شرط است واجب است و فی کفارت الظهار اتق اي رقبه اما در كفارة الظهار هر رقبه مؤمنة او كافرة چه مؤمن باشه چه كافر باشه لأنه لا تعارض بينهما لاختلاف السبب چون تعارضی بین این دو وجود ندارد چون سبب فرق داره چون سبب چی داره؟ لاختلاف السبب ويكون المناسب للقتل التغليظ على القاتل بإلزامه اتق رقبة مؤمنة اون چی که برای قتل مناسبه سختگیری بر قاتله لذا لازم است که باید برده مؤمنی رو آزاد بکنه والمناسب التخفیف التخفيف والتيسير حفاظا على الزوجية و اون که برای ظهار مناسبه آسانگیری و سبوکیه تا بر رابطه زوجیه محافظت بشه و ذهب الشافعیت والحنابله اما شافعیه و حنابله میگن الى انه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصوره در این صورت چارم یعنی زمانی که سبب فرق داشته باشه اما حکم یکی باشه شافعیه و حنابله میگن مطلق بر مقید حمل بشه فیجب اتق رقبه مؤمنه فی کل من كفارة القتل خطا و کفاره الظهار پس واجب است برده مؤمنی آزاد بشه هم در کفاره قتل خطا و هم در کفاره زهار فلا تجزئ رقبه کافره آزاد کردن برده کافر میگن درست نیست اجزا نیست لأن اتحاد الحكم في النصين يقضي بحمل المطلق على المقيد چون متحد بودن حکم در دو نص يرحمك الله میگه که مطلق بر مقید حمل بشه حتى لا يكون هناك تخالف بين النصوص الواردة في شيء واحد تا اختلافی بین نصوصی که در یک چیز اومده اند وجود نداشته باشد تا اختلافی بین نصوصی که در رابطه با یک چیز اومده اند وجود نداشته باشد لان القرآن كله كالكلمة الواحدة فی وجوب بنای بعضه على بعض زیرا قرآن همش مانند یک کلمه است در واجب بودن بنا کردن بعضیش بر بعض دیگرش خب ومثال آخر قوله تعالى في شهود المدائنة مثال دیگر قول الله متعال در رابطه با شاهدهای دین واستشهدوا شهیدین من رجالكم دو شاهد از مردانتون بگیرید فی شهود المراجعه در و در شهود بازگشت و اشهدو ذوی عدل منکم در رابطه با رجوع میگه شما شاهد بگیرید ولی شاهدانتون باید چه باشند عادل باشند در مداینه مطلق گفت دو تا شاهد باشند مقیدشون نکرد که عادل باشند یا نباشند اما در مراجعه گفت که شاهداتون باید چه باشند عادل باشند الحکم واحد حکم یکیه و هو وجوب الاستشهاد بشهیده و اون شاهد گرفتن دو شاهد و سبب في الوجوب مختلف اما سبب مختلفه اونجا برای مداینه هست اینجا برای مراجعه در بحث ازدواج و طلاق و مسائل خانوادگی خب پس سبب فرق میکنه لانه فی الآیه الاول المداینه در آية اول آیه دیم هست و فی ثانیه المراجعه رجوع هست فلا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية حمل نمیشه مطلق بر مقید نزد حنفیه حمل نمیشود مطلق بر مقید نزد کی حنفیه <coughs> والخلاصة بموجب رأي الحنفية يحمل المطلق على المقيد في صورة واحدة خلاصة بموجب رأي أحناف مطلق بر مقید فقط در یک صورت حمل میشد و هی حالت اتحاد الحکم و سبب و اون چه زمانی بود زمانی که هم حکم یکی بود و هم سبب متحد بودند ولا يحمل في صور ثلاث اما در سه حالت دیگر مطلق بر مقید حمل نمیشه حالت اختلاف الحکم اون حالت داره نام میبره یک حالت اختلاف حکم و اختلاف و سبب زمانی که حکم و سبب با هم فرق دارند و اختلاف الحکم و حالت اختلاف حکم زمانی که حکم اختلاف داشت دو اختلاف و سبب زمانی که سبب با هم دیگه اختلاف داشت و اختلاف الحکم و سه زمانی که هم حکم و هم سبب با هم دیگه چه داشتن در این سه حالت احناف مطلق و بر مقید حمل میکردن بل یعمل فی المطلق فی موضعه على اطلاقه و فی المقیدی فی موضوع علی قیده بلکه عمل می بر مطلق بر مطلق بودنش سر جایش و بر مقید بر مقید بودن سر اونی که مطلقه سر جاش بر مطلق بودنش عمل می شود و اونی که مقید است بر مقید بودنش و مطلق بر مقید حمل نمی در این سه حالت در نزد حنفیه موفق و پیروز باشید